արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով հայկական ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի ազգային ժողովի լիագումարնիստը, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ազգային ժողովն այսօր իր հերթականիստը սկսել է վերջին օրերին շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին լուրերից, մասնավորապես հրադադարի ռեժիմի խախտման ակտիվությամբ ճշնամու աննախադեպ լկտիությունից, որի պատճառով զոհվել են ոչ միայն զինծառայողներ, այլ խաղաղ բնակիչներ։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրթիռահրետակոծման է ենթարկվել ԼՂ պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասը, ինչի արդյունքում Բեկորայի մահացու վիրավորում են ստացել 4 հայ զինվոր։ Նույն օրերին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի գյուղերի հրետակոծումը պատճառ է դարձել քաղաքացիական զոհերին։ Կորուսյան ծանր վիշտը կիսելով ուզում է մեր զորակցությունը հայտնել զովասների հարազատներին ու բարեկամներին։ Զովասների հիշատակը հարգվեց 1 րոպե հոտնկայս լրությամբ, որից հետո ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձ կատարեց հակամարտության խաղաղակարգավորմանը խոչընդոտող Ադրբեջանի կողմից սադրանքներին։ 2014 թվականի օգոստոսից սկսած ճշնամին շփման գծում բարբերաբար մեծացնում է լարվածությունը, հրահրում պատերազմական իրավիճակներ, ինչը բացահայտ կերպով հակասում է 21 տարի առաջ ստորագրած հրադադարի հաստատման մասին Երակոմ պայմանագրին, ինչի վրա բազմիցս նույնպես Արցախյան կողմը հրավիրել է միջազգային կառույցների ուշադրությունը։ Ցավոք մեր զգուշացումներն ու հազանգները միջազգային հանրության միավորված ազգերի կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի նրա Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից բավարար ընկալմամբ չեն արժանացել։ Ադրբեջանի գործողությունները գնալով ավելի է մոտենում այն վտանգավոր եզրագծին, որից այն կողմ տարածաշրջանը կարող է հայտնվել միջազգային անվտանգության համար իրական մարտահրավերի առաջ։ Ափսոսանքով պետք է նշեմ, եւ դեպքերը դա են ցույց տալիս, որ մեր հարևանները կարծես թե ոչ մի դաշ չեն խաղել նախորդ դարի 90-ական թվականներին իրենց հիսանձազերծած պատերազմի հետևանքներից։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք եւ կրկին հիշեցնում ենք, որ Արցախի իշխանություններն ու ժողովուրդը վճռական են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անկախությունը պաշտպանելու հարցում։ Աշոտ Ղուլյանը իր ելույթն ամփոփեց Երախտիկի խոսքով։ Ուզում եմ խորհրդարանի անունից երախտագիտություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զինվորներին ու հրամանատարական կազմին, ովքեր ամեն օր խիզախում են առաջնագծում իրենց գործողություններով զսպելով հակառակորդի սանձարձակությունները։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ 5 հայտարարություններն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը լիովին արհամարող Ադրբեջանի նման ագրեսիվ քաղաքականության շարունակվելու դեպքում Հայաստանին այլ ընտրություն չի մնում։ Մենք կիրականացնենք անհրաժեշտ իրավական եւ ռազմաքաղաքական քայլերը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։ Այդ մասին Նյու Յորքում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաշողովի 70-րդ նստաշրջանին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը շարունակում է մնալ կարևորագույն խնդիրներից մեկը մեր տարածաշրջանում։ Պետք է նշեմ, որ Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության արդյունքում այսօր ոչ միայն էական առաջընթաց չկա խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում, այլև արցանագրվել է լարվածության աճի միտում։ Ցանկանում եմ վերահսողովի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իլրում ընտարատեսակ սադրիչ գործողությունների արդեն սկսել է կիրառել խոշոր դրամաչափի հրետանի, գրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Բաքուն հայատյացությունը դարձրել է պետական քարոշցություն, հասցնելով այն առավել քան վտանգավոր մակարդակի։ Սա միայն մեր գնահատականը չէ, այս մասին ահազանգում են նաև ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության դեմ պայքարի միջազգային մասնակցված կառույցները։ Առավել վտանգավոր է, երբ հայատյաց գաղափարները խորանում են ադրբեջանցիների երիտասարդ սերնդի մեջ, վտանգելով նաև խաղաղ գոյակցության ապագան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան Նյու Յորքում մասնակցել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի անունից ի պատիվ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանին մասնակցող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների տրված ընդունելությանը, որի ժամանակ Բարակ Օբաման եւ Սերժ Սարգսյանը կարճ զրույց են ունեցել։ Քննարկվել են համահայկական նշանակության հարցեր։ Նշենք, որ Բարակ Օբաման մերժել է թուրքական կողմի նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպելու առաջարկը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը փորձել է բոլոր ճանապարհները կազմակերպելու Օբամա-Էրդողան հանդիպումը, սակայն Օբաման կտրուկ հրաժարվել է։ Նյու Յորքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանդիպել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիկի, Պիեր Անդրեոյի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը եւ այս փուլում արկա մտահոգությունները, մասնավորապես վերջին օրերին հրադադարի խախտման հետևանքով առաջացած լարվածությունը։ Նյու Յորքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պանկիմունի հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Սերժ Սարգսյանը Բանկի Մունին տեղեկացրել է, Գործընթացի ներկա փուլի արկա խնդիրների եւ Ադրբեջանի կողմից հատկապես վերջին օրերին հրադադարի խախտման հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում առաջացած լարվածության մասին, որին անդրադարձել է նաեւ ՄԱԿ-ի 70-րդ վեհաժողովի նստաշրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված լարված իրավիճակի կապակցությամբ, կարևորելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ խնդրի կարգավորումը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջիմբահին։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Ռաուլ Ջունկովի Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից իսրտաշնորհավորում եմ ձեզ եւ Աբխազիայի հանրապետության ողջ ժողովրդին ազատագրման եւ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Իր հնագույն պատմության ընթացքում եղբայրական Աբխազիան անցել է շատ փորձությունների միջով։ Միշտ հաղթահարել է դրանք պատվով ու արժանապատվորեն։ Աբխազիայի հաղթանակների գրավականը հանդիսանում են նրա ժողովուրդներին հատուկ հայրենասիրությունը, անսասան հավատը, համախմբվածությունը, ամեն պահի հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կանգնելու պատրաստակամությունը։ Այսօր Աբխազիայի հանրապետությունը դինամիկ զարգացող երկիր է, որը հաստատակամորեն նայում է դեպի ապագան եւ անշեղորեն ամրապնդում իր անկախ պետականությունը։ Մենք անկեղծորեն ուրախ ենք ձեր բոլոր հաջողությունների համար։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ Հարգարժան Ռաուլ Ջունկովի եւ Աբխազիայի հանրապետության ողջ ժողովրդին այս մեծ տոնի կապակցությամբ։ Խաղաղություն եւ բարգավաճում եղբայրական Աբխազիային։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աբեկյանը սեպտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայ օկնության միության Կանադայի շրջանի վարչության մի շարք անդամների։ Ատենապետ Արմինե Կարապետյանի գլխավորությամբ Փոխվարչապետն իր խոսքում ընդգծել է Սփյուռքի նշանակալի դերակատարումն Արցախի զարգացման գործում։ Նա անդրադարձել է հանրապետությունում իրականացվող ժողովրդագրական քաղաքականությանը, շեշտադրելով նաև Սփյուռքահայության մասնակցության կարևորությունը։ Արթուր Ղաբեկյանը հակիրճ ներկայացրել է տնտեսական ընթացիկ ծրագրերը եւ առաջիկա նախագծերը, կոչանելով ներկաներին դառնալ Արցախի կառավարության խոսնակները իրենց երկրներում։ Փոխվարչապետն անդրադարձել է նաեւ Արցախում հայօգնության միության գործունեությանը եւ ընթացիկ ծրագրերից կարեւորել 8 մանկապարտեզների շինարարության ֆինանսավորումը։ Նրա խոսքով միության նորընտիր վարչությունը պետք է հասկանա մանկապարտեզների կառուցման եւ ֆինանսավորման կարեւորությունը, որոնք պետք է շարունակական բնույթ կրեն։ Ստեփանակերտում կառուցվող մանկապարտեզի նոր մասնաշենքը, որը նախատեսված է 130 երեխայի համար, առաջինն է լինելու, որն ունենալու է ռմբապաստարան, ասել է փոխվարչապետը, հավելելով, որ նախատեսվում է շենքի շինարարությունն ավարտել 2016 թվականին։ Հանդիպման վերջում Արթուր Աղաբեկյանը պատասխանել է հյուրերի բազմաբնույթ հարցերին, հորդորելով ակտիվ մասնակցություն ունենալ Արցախի զարգացման գործին։ Արցախում ավանդույթ է դարձել միջազգային բուժքույրական համագումարների անցկացումը։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ հերթական համագումարը, որին ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, հայերակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, առողջապահության նախարար Հարություն Քուրշկյանը, միջազգային բուժքույրական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Անգնահատելի է բուժքրոջ աշխատանքը առողջապահության համակարգում։ Առանց դրա թերևս հնարավոր չէ պատկերացնել բժշկի աշխատանքը։ Հիվանդ եւ բժիշկ փոխհարաբերություններում անչափ կարեւոր է բուժքրոջ դերը։ Պարքև arczepiskopos Martirosyan իր խոսքում կարեւորեց նման համագումարի անցկացումը։ Հիվանդի բուժումը կարող է երկու երգական ավելի ու ավելի արագանալ։ Առողջություն կյանքի հետ կապված խնդիր։ Իսկ կյանքը տավորոտ է Աստված։ Դրա համար այս գործը իսկապես աստվածահաճ է։ Նվիրական առաքելությունն ունի աստվածային հետ կապված ռեսկոց։ Արդեն երկրորդ անգամ եմ մասնակցում այս կոնգրեսին բուժքորական Արցախում, ինչի մեզ համար շատ ուրախանում։ Եվ այս առումով ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ կարողանում եք անցկացնել այսպես կոնգրես, Ողջունելով համագումարի Արցախյան, Հայաստանյան եւ արտասահմանյան մասնակիցներին Արցախի առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը բոլորին մաղթեց արդյունավետ աշխատանք։ Առողջապահության նախարարը հույս հայտնեց, որ այս համագումարը կանդրադառնա առողջապահության խնդիրներին, նպաստելով բուժքույրական գործի որակի բարձրացմանը։ Այսօր Դավիթում գտնում են գրեթե 500 բուժքույրից ավել ներկայացուցիչներ, Արցախի վաստակաշատ բուժքույրերը, Հայաստանի ժամանած պատկառելի պատմիակությունը բուժքույրերի եւ ուզում հատուկ նշեմ մեր արտասահմանյան գործընկերներին, արտասահմանի ժամանած մեր հյուրերին Եվ ամիացան նահանգներից, եվրոպական երկրներից, ասիական երկրներից եւ ՊԱՊ-ից։ Մասնավորապես այստեղ է մեր դասախոս բուժքույրերը, կազմակերպից բուժքույրերը միացան նահանգներից, Կանադայից, Ֆիլիպիններից, Չինաստանից, Գոնկոնգից, Իրանից, Իտալիայից, Նորվեգիայից նրանք իրենց միջազգային փորձը, իրենց տարիների կուտակած գիտելիքները այսօր կարտահայտել են դալեջում, այսօր կներկայացնեն ձեզ եւ համատեղ ձեր հետ փորձենք մեր առողջապահական համակարգը զինված նմանատիպ գիտելիքներով, փորձով եւ հմտություններով տանել քայլ առ քայլ առաջ։ Նշենք, որ Արցախի առողջապահության նախարարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում բուժքույրերի կրթության, մասնագիտական որակավորման բարձրացման հարցերին։ Այս համատեքստում շատ գնահատելի են Հայաստանի բուժհաստատությունների հետ համագործակցության ծրագրերը։ Համագումարը հանդիսանում է վառ օրինակ բազմակողմանի համագործակցան, որտեղ այստեղ է Հայաստանի բուժքույրական ասոցիացիան իրեն ղեկավար Ալինե Մաքսիմովնա Կուշկյանի հետ, որը հանդիսանում է հիմնական կազմակերպիչներից մեկը այս համաժողովի, այստեղ է Արցախի բուժքույրի միավորումը եւ միջազգային բուժքույրական կազմակերպությունները եւ նրանց համատեղ գործունեությունը անգնահատելի է եւ այն արդյունքները, որ մենք ունենանք համաժողովի ընթացքում, թույլ կտան մեր ոլորտը, Արցախի առողջապահական ոլորտը, որը գտնվում է արագ զարգացման փուլերում, այլ ավելի առաջանալ եւ հասնել մեր նպատակային արդյունքներին։ Քույրական առաջնորդությունը, կառավարումը եւ քույրական ասոցիացիաների դերը գլոբալ գործընկերության մեջ թեմայով զեկուցեցին արտասահմանից ժամանած բուժքույրերը։ I am so honored to be here this morning. It really warms my heart to see so many nurses coming together Մենք պատրաստական ենք մեր ունեցած փորձը հաղորդել Արցախցի բուժքույրերին, քանզի նրանք առողջապահության զարգացման կարևորագույն ներուժն են թե խաղաղ պայմաններում եւ թե պատերազմական իրավիճակներում։ His Excellency, the leader of your Armenian church here in Karabakh, and the president of your nurses association. Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև բարեկամության համաձայնագրի շրջանակում հետևողականորեն շարունակվում են իրականացվել համագործակցության ծրագրով նախատեսած միջոցառումները։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանի հրավերով Ստեփանակերտից եւ Մարտակերտից սոցիալապես անապահով 20 երեխա էքսկուրսիա էր մեկնել Երևան։ Երեխաները եղել են Էջմիածնի մայր տաճարում, Գառնիում եւ Գեղարդում, Հաղթանակ զբոսայգում, Կենթանաբանական այգում։ Երևանում երկրորդ անգամ կայացել է զբոսաշրջային էքսպոն, որը կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Տաղավարներում Հայաստանի 10 մարզերն ու Արցախը ներկայացրել են ազգային երկնոպարը, մարզերի բերքն ու բարիկը, տարբեր տարածաշրջանների խոհանոցներ, տարածներ։ Էքսպոն անցկացնելու նպատակն է ցուցադրել զբոսաշրջային գրավչությունը, բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը զբոսաշրջության եւ դրա սոցիալական, մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական արժեքների կարևորության վերաբերյալ։ Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան հատուկ արարողակարգ, իսկ եկեղեցու բակում մոմավառություն սեպտեմբերի 25-ին Արցախում զոհված 4 զինվորների հիշատակին։ Հոգեհանգստյան կարգն անցկացրեց Սուրբ Աննա եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերավետիս քահանա Դանիելյանը։ Պետք է ավելի խորը հասկացվեն մեր զինվորի արժեքը, նվիրվածությունը եւ քաջությունը։ Այստեղ հավաքվել են շատ երիտասարդներ, որոնք ցույց են տալիս, որ անտարբեր չեն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները նման բան նախաձեռնեցին, ասել է Տերավետիս քահանա Դանիելյանը։ Հոգեանգստյան կարգից հետո եկեղեցու բակում տեղի ունեցավ մոմաբարություն, վարվող մոմերով գրելով հավերժ փառք։ Միջոցառմանը մասնակցում էր մի քանի տասնյակ երիտասարդ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն 3 հանդիսավոր նիստով տոնեց հիմնադրման 25-ամյակը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ անձամբ իմ անունից ջերմորեն ողջունում եմ բոլորիդ ՀԱՕԿ-ի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Կոմիտեի 25-ամյակը իրավամբ նշանակալից իրադարձություն է հայկական մարզաշխարհի համար։ Այն հետսեթը զարգանում է, դրավար ապացույցն է նոր բացված օլիմպիական ավանը, որն ունի հարմարավետ մարզադաշտեր եւ դահլիճներ, նշել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետը Հայաստանի նախագահի հրամանագրերի համաձայն ապարգևատրել է մարզաշխարի մի շարք ներկայացուցիչների։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տաքություն։ հրատվական ծրագիրն ավարտվեց